بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أعبد لكم دينكم ولي دين Sura Al-Kafirun Ang mga walang pananampalataya. Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ang maawain. Sabihin mo, O Muhammad, o kayong kafirun. Ang sura na ito ay ipinahayag na tuwirang inuukol sa mga kafirun. nagtakwil ng pananampalataya sa ala partikular ang angkan ng Quraish. Sa kanilang kamangmangan, kanilang inanyayahan ang sugo ng ala na sambahin ang kanilang mga iniidolong mga Diyos-Diyosan para sa isang taon at sila rin naman ay sasamba sa ala para sa isang taon din. Sa makatuwid, ipinahayag ito ng ala bilang kautosan niya kay Propeta Muhammad na huwag makipagsundo sa mga walang pananampalataya sa ala. Hindi ako sumasamba sa anumang Diyos-Diyosang inyong sinasamba at hindi niyo sasambahin ang ala na aking sinasamba. At hindi ko sasambahin ang alinmang inyong sinasamba at hindi niyo sasambahin ang aking sinasamba sa inyo ang inyong pananampalataya at sa akin ang aking pananampalataya.